A uh, mirë, nisi programi miq të dashur, ju përshëndesim të gjithë edhe ju uroj një ditë fantastike. Un jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Altinin, Oltën dhe Lorin. Olta ç'ke që qesh, mirë? Asgjë. Ah, okej. Në rregull, si jeni ju? Tash do të këtu. Po, po, prandaj më thosha. Shne. A uh, çfarë bëni? Tani mos na pyet thjesht. Ha. Po presim ditët e fundit. E di. E di. Tash ia ke varur fare kam vënë re. Thjesht vetëm që vim. Vetes, vetes, e. Po po po. Ti duhet si është është si um, e ke parasysh ditët e fundit të shkollës? Po. Kur ishim 8 vjeçar ose në fillore dikur, që ditët e fundit të shkollës sikur nuk quheshin. Se s'bëhej dot mësim tash. Ishte në fund fare të asaj. Exactement. Imagjino ça është në mësim ditën e fundit tash zysh janë ter a janë të janë terezi se mund të jetë pak e rëndë. Po zysh se mbaruam. Zysh seriozisht e ke. Megjithëse ajo seriozisht e kishte. Seriozisht e kishte ajo, po si. Se ajo e la për ditën e fundit, se kishte lënë punë pa bërë. Po pra, nëntë muaj nuk po e ka lënë. Po ti jam mësues ndaj thosha po ti. Kolege për sot e le që ti vlerësosh ca nxënës ditën e fundit të shkollës. S'pate kohë nëntë muaj. Po, a nuk e di që ata janë në tension? Dhe përgjithisht ata që nuk i kishin mirë notat mund t'i rregullonin në fund të semestrit. Kështu që ata mund të vërsuleshin në ato ditë. E vërtetë është. Po unë i kisha shumë mirë, po gjithsesi. Unë i kisha shumë keq. Gjithmonë ngelja për në fund Okej, e nisim? E nisim. Okej, zyrtarisht miq të dashur, klubi i mëngjesit hapet edhe për ditën e sotme këtu në valët e Club FM në 100.4.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 disa aktivitete, jo vetëm Traku Fest është njëra prej tyre. Uncharted që është Art Contact, jo, po, festivali Art Contact që ndodh Kjo ndodh atje në bregdet. Nuk e ke parasysh. Mm. Olta, është në Porto Palermo. Në Porto Palermo, po. Po, është një fortesë atje. Ëh, mm, në kështjellë. Kush ka kaluar të gjithë që kanë kaluar e kanë parë. Shumë e bukur, edhe edhe ajo është e përvitshme. Kështu që do i takojmë të dyja këto. Ëh, grupe artistësh. Edhe po mendoja pak, Eri. Po. Po mendoja. Pse duhet arti? Se kjo pyetje është bërë 100 herë dhe 100 veta i kanë dhënë, jo 100 po, 100 mijë. I kanë dhënë përgjigje nga më të ndryshme, janë shkruar ese pafund, libra. Mbi këtë megjithatë, secili duhet t'i japë një përgjigje Se për shembull tani në këtë moment që unë ta bëj ty, a ti ma bën mua, nuk është se i mbajmë mend për shembull se ç'kemi lexuar nëpër libra apo ese mbi artin që të ripërtypim ato mendime të të tjerëve. Jo, por po gjithsecili mund të ketë një opinion po. uh, individual. Prandaj unë do të pyes, kshu befas madje? Për mua pa art nuk ka jetë. Po për ty për shembull në çfarë formash? Po sepse është ushqimi mendor dhe shpirtëror dhe kam përshtypjen që në, në lidhje me këtë të ndryshon çdo gjë, të ndryshon mendimin, të ndryshon gjendjen shpirtërore. Ti çfarë arti? Është cila është, si thua, lëvron droga jote në në sensin e artit. Muzika, piktura, janë shumë, janë shumë. Po çfarë, në çfarë, në çfarë më shumë? Si, po si? Po nëse unë nuk jam mirë, për shembull psikologjikisht ose jam e mërzitur, gjëja e parë që bëj është të dëgjoj muzikën time të preferuar. Përveç asaj. Kur je e mërzitur dëgjon muzikë. Hap muzikën fillimisht, pastaj po mund të filloj muzikën që mua më pëlqen. Po ku e ke muzikën ti? E kam përgjithsisht në kompjuterin tim. E ke, e ke në shtëpi domethënë. Po kompjuterin ku e ke? Mund të hap radion, mund të hap televizion. Po në radio s'e di ç'do të dalë, se mund të shkosh. Po ajo është e rastësishme, por në këtë fazë unë kam laptopin që e kam me muzikën time të përzgjedhur dhe në atë moment e hap muzikën dhe dhe filloj të ndiem më mirë. Sa shpesh dëgjon muzikë ti kështu për qejf? Për për qejfin tim, pothuajse përditë. A ke një për shembull një kohë që shkon në shtëpi dhe merresh me një gjë dhe ndërkohë dëgjon muzikë. Po, e vërtetë. Po çfarë bën ndërkohë? Praktikisht edhe kur jam duke rregulluar shtëpinë, edhe kur jam duke punuar për diçka tjetër. Për gëdhel bebeka. Edhe kur merrem me bebekën, unë vë muzikë në sfond. Muzikë. Mm. Okej. Okay. Po ti Altin si, si, a keni një përdorim për artin? Në një e kam patalli, në, në sensin praktik, domethënë arti në jetën tënde, se këto gaxhi migjit, fishat, ulje ngritje muzikë komerciale, ku ti mund të shohësh montazhe, audio, po, po, po. fade, jingle e gjëra të tjera. Kto janë, s'mund t'i quash si, si konsum artistik. Arti. Unë dikur lexoja libra, po sot s'lexoj. Okej. Kjo është një mënyrë se si ti je larguar Nga arti, po në një mënyrë tjetër se si arti mungon në jetën tënde? Po. Dikur bënte kuaj me çizme meksikane. Merrej me skulpturë pra. Tani po tani vetëm bretkosa. Jo, bretkosat ishin me çizme meksikane apo? Po. A ishin kuaj me kuaj kuaj me me çizme? Tani këto janë bretkosa me çorape kuajsh. Po, me çorape kuajsh. Jo, e kam parë Po e para dëgjoj dhe radio të tjera, përgjithsisht BBC-n, mm. domethënë të programet të BBC News World. Jo, Radio, News Radio One with Jack White. Përgjithsisht dëgjoj të këto ë emisionet muzikore. Se mbasdite pak a shumë atë ka. Muzikë domethënë, muzikë moderne. Po, muzikë moderne. Kjo është, po kjo është shumë shumica. Okej, okay, muzika moderne po, domethënë. Po është tani se kush e po- kupton dot se lloj-lloj forma është arti futet se arti mund të themi edhe këtë tani se kur kemi kohë të lirë shkojmë shikojmë ndonjë teatër apo një performancë. Këto janë gjëra të gjëra të tjera. Ishte një ekspozitë fantastike nga Gazmend Leka, nuk e di mm. sa njerëz kanë shkuar ta shikojnë, po kaloja rrugës aty u ktheva një ditë dhe, dhe mbeta kështu, shakull. ë uh, te galeria e artit. Vajta vajta një herë dhe mësova një gjë që të hënave, të martave është mbyllur. Kjo është vërtet për shumë kohë. Dje dhe sot, domethënë, që unë s'e dija, edhe shkova në kështu, e gjeta mbyllur. A, o thash, se po mendoja, po, po mirë, po pse do të jetë mbyllur patjetër, ekspozita, galeria të, të hënën dhe të martën, se s'është se... Edhe op, përpilove një kërkesë, po, të rrë. Në Jo, nuk e, nuk e di pse, domethënë, nuk e di pse... Ngaqë punon dhe të shtunë dhe të diel, a? Ndoshta mund të formojnë stafe për... që kështu se s'është thënë që të punojnë të njëjtit njerëz sa jo, ditë. Jo, jam pro që të jetë hapur çdo ditë fundjavë. Ja, Prandaj po them. Nuk e nuk e di domethënë, apo duhet arti të pushojë, duhet të ajroset ajo. Arti nuk pushon asnjëherë, por do ishte mirë, edhe 7 ditë mirë do ishte për mendimin, do ishte mirë. Me orare kështu. Po gjithsesi shkova një ditë tjetër që ishte ashtu dhe dhe dhe u kënaqa. Mm -hmm. Ishte një uh, ishte një ekspozitë skulpture atje, pak kompakt gjithashtu. Tam. Apo në Shqipëri për shembull teatri, Që nuk është se kushton, po themi qimet e kokës për shembull. Po, pra, po ti për 3000 lekë mund të shikosh kryevepra. E kupton, mund të shikosh Reshat Arbanën për uh, për 3000 lekë të vjetra po themi, që ngjitet uh, në skenë aty. Apo mm, po. apo Bert Ndrenikën që ka pasur një kështu që tani ngjitet rrallë. Ku në botë mund ta bësh këtë? Ka për 3 dollarë, kjo... të shikosh artistët më të mirë që ka vendi. Sado që vend i vogël neve, po artistët i kemi të mëdhenj këto. Mm -hmm. E kupton, edhe e shikon ndonjëherë është salla bosh. Ne flasim edhe me Lorin e me njerëz të tjerë që kanë që kanë shfaqje kështu po. Nuk është edhe aq larg, po them. Jo, jo. Në Tiranë po këtë gjë. Se të mendosh që salla, te kjo salla është me 200 vende, për shembull, dhe mbushet një herë dy herë, shfaqjen e parë, shfaqjen e dytë, pastaj s'mbushet më. Mbushet për gjysmë. Mm. Mbushet, e kupton? Jo, është fat i mirë, po të mbushet edhe për gjysmë. Ëh. Ja. Ideja është po fillon të bën gjëra të mira kështu. Po. Nice, okay. Po të flasim pak për artin sot mes tjerave. Se si se si ndikon arti në se si e përdor ti artin? Për, përdor ndonjë çik art? Art është kur dëgjon muzikë, art është kur dëgjon deep house, art është kur shkon në shtëpi dhe do të qetësosh nervat. Art është kur ti tani? Kur shkon po, po. Kur vizaton, kur zgaravit. Kur bën foto, kur shikon foto. Mm. Kur hap një libër të ndalis për shkak. Kur merresh gjithë ditën me Facebookun. Ai është njëfarë arti është edhe ai. E di, e di. Ajo është shqetësuese, ka filluar bëhet shumë shqetësuese. E të merresh me madje. Me shumë idiotësira që njerëzit hedhin aty pa fund, pa fund. Pa fund. Nice, okay, do të themi pas pak, do të flasim më shumë. 7:17 minuta tani në klubin e mëngjesit miq të dashur ne ju përshëndesim nga valët e radios Club FM në 100.4. Mëngjesit në Club FM dhe Club TV. Mundësuar nga Vodafone. Rainbows and a bonus She was educated Robbie Williams vjen me Candy, miq të dashur, 7:24 minuta, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ju përshëndesim që të gjithëve. Ju urojmë një ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Altinin, Oltën edhe Lori në çdo mëngjes me juve nga 7 në 10 në valët e Club FM 104. Jemi në javën e fundit të programit tonë miq mbas kësaj, ne do të largohemi për një muaj, e do të kthehemi sërish në shtator siç kemi për uh, vit mbas viti, por mm -hmm. por para se të largohemi do t'ju japim edhe atë dhuratën tonë të fundit që është një 3 net dhe 4 ditë. Paketë pushimesh në çift. Faleminderit 3 net dhe 4 ditë. Po, për një çift, një çift fatlum që do ta fitojë të premten kur Jeri të heqë një emër nga govata jonë me emra, siç e kishim mbushur. Herën e fundit, kështu që ju mund të mund të regjistroheni gjithë javës dhe kjo ndodh vetëm duke dërguar një SMS Do të shkojmë uh, në Prevezë, në Preveza Beach Hotel, është buzë Jonit atje. Shkëlqyshëm fare duket. Sa gjëra që kemi në emision sot veç uh, atyre që përmendëm, dy vizita pra nga dy festivale arti mm -hmm. që janë duke ndodhur në vende të ndryshme të Shqipërisë dhe të mrekullueshme. Një shans për ta vizituar Shqipërinë, mendoj. Ë uh, kemi edhe këtë histori. Për shembull, pse kanibalizmi të bën keq? Oh, po, nuk duhet ta. Tani do themi se vjet në dyshim. Të thellosh në këtë domë. Ëm, po nuk e di ajeri, mm. nuk e di a për shembull që kanibalizmi të bën keq. E kam edhe detaje se çfarë. Po nëse ti do hash mish njeriu, mm, po, po, po. për shembull nuk po them që të shkon mendja, po ja e zëmë se të shkoi mendja. Tam. E mund ta zëmë ndoshta për art. E kemi parë këta artistët e çmendur që han han njëri tjetrin ndonjëherë kështu. Por, por nëse e bën, mm. Organizmi yt reagon, edhe nuk reagon ndaj asnjë. Reagon për keq. Po, mundet, mundet. Ieri të mjaftojë të të vdesësh. Oh. oh. Si reagim ndaj ngrënies së, po. Kështu që kujdes. Duhet ta mendoni edhe këtë, është pjesa e ekuacionit. Ja e hëngra. po, po pastaj çfarë ndodh? Ëm në San Diego është mbajtur parada e zombit mm -hmm. ose e zombive. Sepse Tore, është kjo... uh, janë bërë shumë tani, kohët e fundit. Është kjo mania e, e filmave me zombi, mm, e mhm, kupton? Mm. Dhe njerëzit çfarë bëjnë është që bëjnë një paradë të përvitshme ku ecin si zombi, por këtë vit ka shkuar shumë shumë keq. Oh, shumë shumë keq. Po, absolutisht, po. Ka qenë e përgjakur. Po po po. Kështu që pastaj janë bërë zombi me vërtetë. Po. Ë, uh, një Kemi një tjetër uh, telefon që merr zjarr. U. Uh. Po. Mm. Telefon. Një tjetër telefon që merr zjarr. Kështu që kemi kujdes për këtë, duhet të qëndrojmë për këtë histori do ta bëjmë shpejt e bëjmë ndër të parat. Se njerëzit duhet ta dëgjojnë se është e domosdoshme. Është, po, e dobishme. Të gjithë kanë një celular, po. një celular. Në celular? Një celular. Të gjithë të gjithë kanë celulit. jo. Jo të gjithë kanë celulit. Jo të gjithë kanë. Ideja po them. Të gjitha në të... përgjithësi. Po, të gjitha. Burrat burrat zakonisht nuk është e. Ju jeni me fat. Është çështje hormonale ajo. Si gjithmonë ju jeni me fat. Rrofshi për shkak. Po që seç kisha një material që luftonte celulitin, se ishte një që po harrova. Se më duken un skam. Çuçi, nëse do të dëgjojmë tani bum bum bum nga Mika. Miq të dashur kur të themi, do të dëgjoni këto Jeri ka fjalën tani për njërën nga historitë e saj. Dhe për të gjithë ata njerëz që ndihen të vetmuar dhe nuk kanë asnjeri pranë, ka ardhur një zgjidhje nga një burrë që e ka emrin Gigi Baker, është një britanik. Dhe çfarë ka krijuar ky për gjithë njerëzit e vetmuar dhe që duan një person të paktën që ta kenë fizikisht, mm -hmm. ka krijuar divanin që i përngjason lëkurës së njeriut, por nuk është bërë është një imitacion i lëkurës së njeriut, por nuk është se kanë jo, marrë njerëz. Unë kam një problem se mua e dëgjoj këtë gjë edhe më më kthehet stomaku kështu përmbys. Se ka një gjë për shembull, që ti mund thuash Uh, ok, e mm. heqim atë. Kjo kjo lloj lëkure nuk është lëkura me djersë, se, ëh, por është lëkura me aromën e mirë, ndoshta edhe edhe lyer me krem qumështi edhe zbutur e gjitha këto. Mm -hmm. Po kush dreqin do që të mbështesë kokën tek lëkura sado e mirë e të panjohurit. Po themi tashi. Se e kupton tashi se vetëm fakti që është lëkura e e e dikujt tjetër, jo, kupton? Jo, kjo bëhet e ditur. Nuk është lëkura e asnjë njeriu po, konkret. Është qartë, ngjan sikur. Prandaj është krijuar për gjithë ata që ndihen të vetmuar dhe nuk kanë asnjë njeri me cilin të jetojnë apo të ndajnë momente të tjera. Mund të zhytesh në këtë divan. Bëhet kurrizi kështu. Kokra kokra kur e dëgjoj. Edhe të rehatohesh për shtat palë qejfe dhe të jep dhe ndjesinë sikur dikush të po të përqafon. Nëse jeni i vetmuar, një divan me lëkurë imitacion lëkurë njeriu. Po është në thonj sa kjo lëkura e njeriu të. Do ndjesia. Ndjesia është ajo. Sikur shtrihesh me një trup. Yeah. Dhe është një divan që kushton shumë Blendi, sepse kushton 2380 pound për gjithë ata që kanë nevojë. Mos të ndihen më 2380. ka pjesën ku ti mund të shtrihesh dhe nuk është si gjithë divanët që ne jemi mësuar, po vjen si pufte, si një gjë e ngritur. Si pufte, e kuptoj. Edhe ka dhe pjesën që ti mbështetesh po dhe. Po mirë, Kjo pjesa që është më e fryrë i përngjason barku të njeriu. Ah, ku ti vë çfarë vë kokën njeriu, vë kokën në një bark. Jo, shtrihesh aty, edhe te pjesa tjetër ti mund të rehatosh pjesën e qafës dhe kokën. Tani, ë, meqë bëka 2380 pound, jo dhe aq keq, domethënë. Që them po ti mbledh kursimet e mia edhe mm, mund ta marr. Mund ta marrësh, po. Që ta kem kështu për fiksim. Pyetja është se lind papritur, përderisa ky është me lëkurë. Mm. Ti vë çarçaf kur shtrihesh aty? Jo, ideja është mos vendosësh çarçaf. E para, edhe pyetja, edhe pjesa e dytë e pyetjes. Qoftë se ti nuk vë çarçaf. Mm. Kur uh, kur shtrihesh aty, zhvishesh gjë? Po kjo është sipas dëshirës. Se konfas ti bie tani ajo prandaj është lëkurë, lëkurë për lëkurë apo jo? Po. Është sipas dëshirës. Ju baba sa nëse ti je me me rroba. Tani që ta ndjesh tamam duhet duhet të jesh i zhveshur. Okej. Thashë i kisha dëgjuar të gjitha Jeri. Po rrosh për këtë. Faleminderit. Kthehemi pas pak klubin e mëngjesit miq të dashur ja ku e dëgjuat. Paska. Paska, divan tani me imitacion lëkurë njeriu. Por me aromën e një njeriu. Edhe me aromën e një njeriu. E shpifur duket. Wow. Gjithsesi. Mirë, nejse. E kemi katalog aty divanin. Më mirë se nuk ta bëjmë dhuratë mos bëj. Jo, jo, jo. Only for you nga Heartless Bastards, çfarë dëgjojmë tani? Klubin e mëngjesit ndërsa ora shënon 7. Ora shënon 7:40 minuta jemi me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s ne ju urojmë një ditë sa më të bukur të mbarë. Jemi gati për anagramën. Yes, jemi. Anagrama në klubin e mëngjesit. Atëherë, Cila është fjala? Miq të dashur sot në anagramën e klubit të mëngjesit do të sjellim uh, një atë të shenjtë. Oh. Mm. Kemi papën që do na vijë uh, në qershor. Në qershor? Në shtator. Në shtator. Në shtator. Në shtator, më fal. Ama ti futja kot. Një gjë s'e di ti. Sikur ke dalë këtu për të ngatërruar. Nëse kemi papën që do na vijë në datë 21 shtator, faleminderit. Bekim e birim. Por kemi edhe biseda të ndryshme që janë bërë për shembull ishte ai prifti serb që bëri atë deklaratën atëherë që la nam, e kupton? Mhm. Ëh, mm -hmm. uh, kemi priftin grek, kemi priftin shqiptar, nga më të ndryshmit. Ëh, uh, priftërinjtë ndonjëherë mund të jenë edhe përfaqësues të kombeve, si thua. Tam. Mm. Shumë kush është prifti më serb nga të gjithë? A është ky? A është ky që që foli këtu? Po, po, para ky. Ç'e kishte emrin ky? S'e mbaj mend. Edhe unë harrova tash. Po prifti serb, ndoshta. Po jo, prifti s'e kishte prifti serb. E pak gëzojmë kështu atë. I Irinej, Irinej, Irinej, Irinej, po. ha pra. Po. Ha ashtu. Ishujt Pirinej. Po, ishujt Pirinej. Irinej mor, zotri. Më çmende. Po, sorry. Papa vjen në qershor në ishujt Pirinej. E ka çuar trurin me pushime. E di. Nëse pyetja sot në anagramë është, e u mor vesh që Irinej ishte prifti më serb, pyetja është, cili është prifti më rus? Uh. Sepse anagrama e ditës së sotme është prifti më rus. Miq të dashur, Ora është 7:50 minuta, jemi me klubin e mëngjesit si çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 7 deri në orën 10 në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo të ndodheni. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 7:50 minuta, do t'i jap një shans Ierit për uh, njërën nga historitë e saj dhe menjëherë pastaj do të hidhemi tek teksti i këngës, miq më lejoni që t'ju them se Për uh, ditën e sotme anagrama është Prifti më rus. Prifti më rus 069 20 70 222. Do të tregoj histori, është një histori dashurie okay. midis një djaloshi që jeton mm -hmm. në mhm. Angli dhe është 20 e, e ca kusur, 20 e ca kusur. Jo, për një sekond se nuk po e gjej dot. Është diku te 23-24 vjeç. Mm. Dhe e dashura e tij është 19 vjeç sapo i ka bërë dhe jeton në Sydney. Por wow. një vit më parë Ata janë njohur nëpërmjet internetit dhe kanë komunikuar vazhdimisht me njëri-tjetrin nëpërmjet Skype-it, janë takuar disa herë, por vitin e kaluar djaloshi nga Anglia i ka bërë një premtim të dashurës së tij dhe i ka thënë, uh, ditën që ti do të bësh 19 vjeç, atëherë unë do të vij uh, dhe do të bëj një surprizë, sepse uh, ata nuk takoheshin dot shpesh për shkak të largësisë që ishin me njëri-tjetrin. Dhe Para dy ditësh vajza kishte ditëlindjen e saj 19 vjetorin dhe djaloshi e ka mbajtur premtimin që i kishte bërë një vit më parë. Okej. Okay. Ka udhëtuar plot 28 orë për të shkuar nga Anglia drejt Sydney dhe të kalonte uh, dhe të festonte ditëlindjen me, me të dashurën. Por çfarë ka ndodhur është që për 28 orë ai ka filmuar dhe ka bërë një mini film të shkurtër se çfarë i ndodhte gjatë rrugës, shpjegonte se si dhe ku ishte vajza, si është njohur dhe ka bërë film jetën e tij për 28 orë uh, që ai do të shkonte drejt saj. Mund të konkurronte fare mirë tek 28 orë si 48 do. 48 orë si është ai. I duhet edhe 20 minuta të tjera. Por 28 orë ka zgjatur uh, udh, uh, udhëtimi, domethënë nga Anglia drejt Sydney, mund të shtojë edhe 20 orë të tjera se si e kanë kaluar të dy bashkë. Ajo që të i bëjnë një kështu si thua fund një po. fund një surprizë. Po. Mund të jetë, po shumica e njerëzve do preferojnë pjesën e dytë pastaj. Ka një film me trena dhe një film kështu. Po jo, është shumë e bukur edhe pjesa që ti të udhëtosh për 28 orë, që është një udhëtim shumë i gjatë dhe i vështirë, nuk është aq i kollajt dhe ta shohësh të gjithë këtë të filmuar. Është vërtet shumë e bukur dhe romantike. Mhm. Mm Okej, okay, gati për tekstin e këngës. Gati. Mund ta nisim? Kjo këngë është ka qenë shumë e famshme në vaftin mm -hmm. e vet. Nuk është shumë e vjetër. Dhe kam shpresë që njerëzit do ta gjejnë. Është këngë shumë e bukur, me të vërtetë, dhe ka qenë një mega hit. Dakor. Okej. Okay. Herë pas here Më falë, ta nis edhe një herë, më falë, se s'e nisa Më falë Herë pas here Mendoj kohën kur ishim bashkë Si atëherë kur the se ishe e lumtur për vdekje. I thashë vetes se ishe e duhura për mua. Por në shoqërinë tënde ndjeja vetmi. Por kjo ishte dashuria. Një dhimbje që ende e ndjej. Mund të krijosh varësi nga një tip i caktuar trishtimi. Sikur kur dorëzohesh në fund, gjithmonë në fund. Ndaj, kur gjetëm se s'kishim kuptim dhe the se duhet të mbesnim miq, duhet ta pranoj. Gëzoja që mori fund. Por nuk kishe pse të prisje kështu. Të bëje sikur s'ndodhi kurrë dhe s'ishim asgjë. Dhe as kam nevojë për dashurinë tënde. Por më trajton si të huaj. Dhe për këtë më vjen keq. Pse duhet të bije kaq poshtë? Të sillje shokët për të mbledhur gjërat, Dhe të ndroje numrin Kam përshtypjen se s'kam nevoj për ty Tani je thjesht dikush Që njihja dikur Për cilën këngë bëhet fjalë, dërgoni mesazhet në 069 20 70 222 pa harruar dhe emrin tuaj për çmim fitues. Man of Simple Pleasures është çfarë dëgjojmë tani nga Kasabian në klubin e mëngjesit miq të dashur ora shënon 7:55 minuta kujdes Kemi nisur pjesën e dytë të klubit të mëngjesit, ora shënon 8:06 minuta, ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të këndshme kudo që ndodheni. Faleminderit Jeri për uh, këtë nisje të mbarë të orës së dytë, uh, klubit të dytë për uh, javën e fundit. Në klubin e mëngjesit miq të dashur ne do të japim një dhuratë. Uh, meqë ne mbyllim këtë sezon në këtë javë, ne duham t'ju dhurojmë një udhëtim në Preveza Beach Hotel në Prevezë në muajin shtator në çift të gjitha të paguara. Qëndrimi është për 3 netë dhe 4 ditë në këtë Hotel fantastik, i ka të gjitha kushtet e mrekullueshme, pishinën e kuzhinën e mhm. të gjitha gjërat, të gjitha gjëra. Është mu në breg të detit Jon. Ëm, um, kështu që do e kaloni shumë mirë, është dhurata nga ne për ju. Duhet të shkruani vetëm dua pushime dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Vetëm kaq mjafton, bëheni pjesë e shortit, Jeri do të tërheqë një emër të premten në orën 10 pa 10. Ëm, um, edhe ky emër do të jetë emri që fiton paketën e pushimeve në çift, pra Mesazhi nuk kushton absolutisht asgjë. Sa një mesazh normal. Sa një mesazh normal që dërgoni kur dërgoni ato mesazhet puç puç. Kështu që bëjeni edhe këtë dua pushime. Mund të mund të mos qëllojë, po mund të qëllojë. Nuk i kushton asgjë. Merr kohën tani, dërgoje 069 20 70 222 është numri 069 20 70 222 dhe ne dikë atë me fat do ta telefonojmë live kur të ndodhë që ta Tërheqim emrin, do ta marrim live në orën 10 pa 10 këtë të premte dhe mund të jesh ti ai që merr telefonatën. Fatlume dhe dëgjon që ke fituar një udhëtim pushimesh në Preveza Beach Hotel e gjitha falas. Falas për ty dhe të dashurën tënde. Okej. Okay? Mirë, uh, kjo na sjell miq të dashur tek loja e fjalës së censuruar në klubin e mëngjesit. Kur të mbarojmë punë me këtë lojë, do të japim edhe emrat e fituesve për anagramën e ditës së sotme dhe për tekstin e kongës që kishim pak më parë. Dhe tani, fjala e censuruar në klubin e mëngjesit. Hapini veshët. Stop censurës. Jo, me thënë drejtën, Unë i rashë butonit dhe isha duke shkruar, ekzaktësisht po ta lexoj. Nuk janë të kompozuara mirë Ah! Oh. Oh. Nga nga e ke marrë këtë? Nga e ke gjetur këtë? Shumë e çuditshme kjo. Nga një interesante, po s'e mora vesh mirë, nuk do ti që ta japësh. Po, po, po. Nuk do që ta japë Altini se ka frikë pastaj, se njerëzit e gjejnë në uh, YouTube se ku ndodhet ajo video. Kështu që ne nuk po e japim kush flet atëherë. Altin Bishka. Basha. Basha. Po. Altin Basha. Okej. Okay. Ne më nis kanë që Altin Bisha tha. S'ka se të kishe mua më shumë, ke. Bishën aktore, në çfarë ka që kam ja, jo, kam emrin Bisha në Shqipëri është përdorur. Mm. Pastaj Altinit mund të, pastaj Bisha mund të përdoret edhe si gjë e mirë. Altin është që ka bishë. Po shem a? Si përdorim për Altinin tonë. Ku Altin Bisha është këtu? Po. po, pra. po. Okej, atë. Nuk është këtu Altin Bisha, është Altin Basha, miq të dashur. Në këtë klip e dëgjojmë edhe një herë. Jo, me thënë të drejtën, unë i rash butonit dhe isha duke shkruar, ekzaktësisht po të lexoj. Nuk janë të kompozuara mirë Nuk janë të kompozuara mirë pipet. Kujdes. Pipet është në numrin shumës, do të thotë mhm. janë. Mm -hmm. Nuk janë, po kush janë? Nuk është çfarë janë? Nuk është shumë e vështirë, kështu që. 069 20 70 222 Kujdes, nëse e gjeni se çfarë ka përdorur zoti Bisha, fal Basha. Basha. zoti Basha në këtë klip, ë uh, Atëherë, ne do t'ju japim. Do të fitoni një dhuratë nga Nescafe. Faleminderit. Është dhuratë nga Nescafe. Sërko Olta kemi ca dhurata tjera për të shpërndarë, dy lojëra. Kishim deri tani fillim pa. Faktikisht se ishte edhe kënga e ditës. Po pra. Atëherë për anagramën. Po. Është Alketa dhe ka thënë fitimprurës. Fitimprurës është bravo. Prifti Mrus, miq të dashur. Është uh, fitimprurës. Bravo, prurës. bravo, prifti më rus. Nuk ia di më emrin. Kishte anagrama iku. Po është fitimprurës. Kemi çfarë kemi tani? 724 i mbaron numri, fiton një orë nga Prime Watches. Goti edhe Kimbra ishte në tekstin e këngës. E ka gjetur Edlira, fiton një lule nga bota e luleve. Bravo. Dhe Eraldi ka gjetur këngën e ditës, fiton një dhuratë nga Electronic Line. Bravo, bravo, bravo. Bravo, ju qoftë. Wow, sa shumë fitues. Fantastike. Do të takojmë dy vajza mbas pak në klubin e mëngjesit miq të dashur, do të flasim pak për këtë që quhet Traku Fest. Nuk e di nëse keni dëgjuar për Traku Fest, ti ke dëgjuar patjetër. Patjetër, edhe po, kam qenë një herë. Ke qenë në Traku Fest? Mm -hmm. Vërtet, është bashkimi i fjalëve trashëgimi dhe kulturë. Kulturë. apo trashëgimia kulturore. Festivali i trashëgimisë kulturore ndodh në Gjirokastër. Ëm, um, Jeri sa herë ka qenë është kënaqur. Vërtet. Jo, është fantastike, por që nuk dua t'ju lodh me detaje ë uh, që unë i di pak, ndërkohë që kemi njerëz këtu që i dinë fort mirë, kështu që mund na tregojnë ato pak më vonë. Uh, edhe pak më vonë do të thotë mbas kësaj kënge. Jess Glynne do të këndojë tani miq të dashur quhet Right Here. Jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4, 8 e 11 minuta. Data sot ka 29, është e martë, aspak ters. Kur nis me klubin e mëngjesit. I didn't think this life was gonna be for me. I love you gave me to discover was right here. Tani Traku Fest më pëlqen si emër. Traku, se më kujtoi një shok, kam pas një shok që quhej Traku. Ne thoshim, e kupton po. Po gjithsesi, eh, Traku është bashkim, po, po, po supozoj pak. Po, ha? Inicialet nga trashëgimia kulturore. Trashëgimi kulturore dhe festival. Ajo është mhm. menduar. Po, Kështu që, goca, më tregoni pak eh, çfarë kur si qysh tek detajet për Traku Fest. Atëherë, eh, festivali i trashëgimisë kulturore ose Traku Fest quhet ndryshe, do mhm. bëhet në qytetin e Gjirokastrës. Mhm. Në datat 31 korrik Një dhe dy gusht. Po. Ëm është një festival i cili le të themi kërkon në thelb të kontribuojë të promovojë vlerat e qytetit të Gjirokastrës dhe të rrethinave të tij, duke këmbëngulur pikërisht tek trashëgimia e madhe që kjo zonë ofron. Ëh. Mm -hmm. Në një mënyrë tërheqëse për të gjitha grupmoshat alternative, duke përfshirë kështu duke ftuar gjithë shqiptarët e trevave shqipfolëse, pse jo. Shkëlqyshëm. Po është një festival i cili Fillimisht duo është ideuar si si ide nga Erion Veliaj dhe Ajo Lazoza. Mm -hmm. uh, të sjell një event shumë të madh në Gjirokastër, pse jo për të bërë zbulimin e këtij qyteti magjik. Organizohet nga uh, Pi Creative. Po, Pi Creative dhe uh, ideja është do janë 3 ditë uh, të jashtëzakonshme, shumë të bukura me një shumëllojshmëri aktivitetesh. Po. Okej. Okay. Ne nisim me datën 31, mm -hmm. ku e, ku eventi dhe festivali nisin mbasdite. Fillojmë me disa shfaqje dokumentarësh, kemi Muzikë live, grupe rroku dhe vazhdojmë pastaj datën një dhe dy që janë aktivitete të plota gjatë gjithë ditës. Fillojmë në orën 12 me aktivitete në mal, aktivitete në ajër, ku do hidhen me parashutë, do ngjiten, oh, do ngjiten në mhm. mal. Kemi aktivitete në Antigone dhe në Adrianopol ku do shikohet komplet pjesa arkeologjike, do ketë njerëz specialistë që do shpjegojnë gjithçka rreth historisë. Më pas kthehemi prapë në qytet ku vazhdojnë sërish konferencat dhe dokumentarët, shfaqjet e filmave të vjetër. Dhe programi për të rinjtë që është pjesa e darkës, që është kemi muzikë live me grupe të, po, njohura. Po. Atëherë do do do hyjmë pak në detaje, një nga një nga këto sepse e di që kanë shumë komponente dhe janë të natyrave të ndryshme, gjithsesi artistike mm -hmm. dhe kulturore, historike, po gjithsesi. Ë uh, ndonjëra nga ju, nga Gjirokastra? Jo. jo. Shumë mirë, shkëlqyshëm. Kjo është kjo është pikërisht ajo që doja. Unë pak a shumë e dija përgjigjen. Por, por as unë nuk jam. As unë nuk jam, as Eri nuk është, por kam përshtypjen që kushdo që shkon në Gjirokastër, mos qoftë nga Gjirokastra, uh, ti ke një impakt. E ke parasysh edhe aty ka uh, histori, kështjella, shtëpi, etnografi, uh, malore, malore për kofshën. Edhe palestra falas. Po, kështu që kështu që ka ka ka shumë gjë, ka kuzhinë uh, që që është është e rëndësishme. Ka tavane të punuara me dru që janë të mrekullueshme ku mund të shikosh ëndrra të jashtëzakonshme për shkakun. Gjithë këto janë pjesë e eventit. Ne jemi pozicionuar në qendër të qytetit, te pjesa e Kalasë dhe te pjesa e Pazarit, mhm, Shtatës mm -hmm. Pazarit, ku do jenë pikat kryesore që do jenë vazhdimisht gjatë ditë ditës me aktivitete, do shikohen shtëpitë e vjetra të Gjirokastrës, do futen brenda do do njerëzit do mësojnë rreth historisë tyre. Më pas në këto shtëpi do zbresin edhe artizanë, të cilët me punët e tyre do jenë prezent në këto shtëpi te, në këto shtëpitë e Gjirokastrës tek pika kryesore te Qafa e Pazarit. Mm -hmm. Ajo që duhet, ajo që duhet përmendur është që mm -hmm. edhe dyja ditët, si në datën 1 gusht dhe në datën 2 gusht, Le të themi duke filluar që në orën 11, 12 deri në orën 5, mm -hmm. do jenë një sërë aktivitetesh që do jenë të pandërprera. Pra njerëzit në qoftë nuk arrijnë dot në orën 11 të gjithë ditës. E kuptoj. Do jenë dy pika informacioni te pjesa e pazarit të vjetër të qytetit. qytetit, po, të cilat do kenë uh, vullnetarë, të cilët do jenë në çdo kohë të disponueshëm për të informuar si dhe për të krijuar grupe të caktuara që t'i shpien aty ku ata duan të jenë, po siç e përmendi edhe Alma, do të ketë uh, guida turistike për gjithë ata që duan të vizitojnë Kalanë e Gjirokastrës mm -hmm. për të parë muzeun e armëve, burgun e vjetër, mm -hmm. për gjithë ata që janë të apasionuar pas hiking, uh, hedhjes me parashutë, do ketë trajnerë të licencuar mhm. pikërisht mm -hmm. që do ofrojnë mm -hmm. këtë mhm. shërbim. I aksesueshëm. Enkas, enkas për për Traku Fest, domethënë e keni përgatitur. Ne synojmë që ta bëjmë si pjesë të trashëgimisë kulturore të Gjirokastrës, po jo njerëzit ta vizitojnë është i mrekullueshëm. Mm -hmm. Sokaku i të Marrëve po do jetë. Po, po, po, është gjithashtu atje. Plot plot me njerëz. E mirë, e mirë, e mirë, festivali është do përfshijë le të themi aktivitete për gjitha grupmoshat. Mm -hmm. Duke filluar që nga uh, sportdashësit, duke filluar që nga persona që pëlqejnë Të ndjekin le të themi seksione shkencore mbi artin, mm, mm. kulturën, mm. etnografinë, arkitekturën. Të njohin dhe historinë e vendit. Ato që pëlqejnë ushqimin, do kenë mundësi të shijojnë ushqimin tradicional. Ja se ja se si e shoh unë për shembull. Çfarë do të bënim? Unë e kam bërë një herë këtë këtë verë, një herë verën e kaluar, por kam përshtypjen që kjo mund të kthehet në një traditë familjare për neve, siç po siç po na ndodh. Por, por në këto fundjavat, se kjo një fundjavë është fundi fundit, ë uh, mendoj, një mundësi e shkëlqyer për të rinj, për shembull që janë nga Durrësi, nga Tirana, nga Lezha, nga Shkodra, a ku di unë se çfarë, që duan të bëjnë diçka ndryshe, pak më pak më ndryshe se sa se sa, jo se nuk janë të bukura ato shkuma partit, po që aty nuk do të ketë shkuma parti shpresoj. Jo, jo, jo. Diçka ka, se tash mos u tundua të jemi atë parti, po jo, shkuma parti. Okej, shumë mirë. Pra jo shumë, jo shkuma parti, por për të bërë një gjë më ndryshe, domethënë, ë uh, dhoma për të ndenjur ka, edhe janë shumë të mira. Tjetër madje madje, mm -hmm. më fal po të ndërpres, madje madje, ë uh, kësaj radhe, përveç dhomave të hoteleve, për gjithë ata që nuk do të jenë në gjendje të përballojnë çmimet e dhomave të hoteleve, gjirokastritët do të hapin shtëpitë e tyre tradicionale, ah, në pjesën e pazarit të vjetër të qytetit me një çmim prej 10000 lekësh të vjetra. Mhm, mhm. Prandaj për gjithë ata që janë mësuar të dëgjojnë anekdotat e gjirokastritëve mhm. ju jepet rasti të vinë Dhe të provojnë të kundërtën, pasi unë vetë më është dashur vjet për disa angazhime të mia të qëndroj për rreth 2 muaj në Gjirokastër. Dhe janë njerëz të mrekullueshëm. Po patjetër janë mikpritës. Mhm. Të gjitha janë ushqim. Patjetër që janë. Po absolutisht dhe ushqimi është shumë i mirë. Dhe mundësia për ta për ta. Doja që në fund të përmendni diçka, se se Çfarë do të bënin këta të rinj? Përveç se do mund të futeshin në tunelet paradite, e të vizitonin këto gjëra, të, të hanin ushqim të mirë, të bënin ca xhiro lart e poshtë, të bënin foto e selfie, ku di unë se çfarë. Në darkë, në kala, nga ku qyteti duket si një margaritar që shndrit natën, se e gjitha do jetë te këmbët e tua nëse ndodhesh lart në në bedenat. Në kala do të keni koncert. Dhe të lutem bëj pak listën e emrave që këndojnë sepse ishte shumë e mirë. Po, po, po, kemi kemi orkestrën. Orkestra që po, e tund çdo herë. Provizorja. Mhm. Bla bla bla, oh, kemi fanfara. Po, kemi dhe grupin Links që është ditën e parë dhe gjatë gjithë kohës kemi sete me DJ që do jetë do ta bëjnë qytetin më aktiv. Uh, deri në datën 2 gusht. Që do të thotë tani, tani sot është 29, do të thotë fillon të enjten. Dhe dhe dhe për, për të mos harruar po. çdo informacion, të më thotë do ju mund ta gjeni tek uh, faqja në Facebook po. Traku Fest, për gjithë ata të cilët uh, kanë Ja ku e keni Traku Festin në Facebook? Ju po, mund të gjeni më shumë detaje rreth çdo gjëje që do ndodhë dhe do të shohim edhe muzeun e armëve aty. Po, mhm. çdo gjë Që do ndodhë aty do jetë pasqyruar në faqe. Shkëlqyshëm. Atëherë vetëm shkoni tek tek balli i Facebookut atje fusni Traku Fest miq të dashur për kërkim dhe do të dilni në këtë faqe ku keni gjithë informacionin e detajuar, edhe oraret për çdo datë, kështu që gocat janë kujdesur që çdo gjë të jetë e detajuar ashtu siç duhet. Faleminderit shumë. Faleminderit. Do të uh, shihemi herë tjetër. Unë ju uroj shumë suksese me Traku Fest. Ne shkojmë tek muzika tani, është Rudimental bashkë me John Newman. Shkurtimi i orëve të gjumit për tre deri katër ditë rresht shkakton vdekjen e qelizave që janë përgjegjëse për aftësitë tuaja reaguese dhe qëndrimin zgjuar. Helmi i kobrës së artë është aq i rrezikshëm saqë do të mjaftonte vetëm një mililitër prej tij për të vrarë njëqind e pesëdhjetë njerëz. Aftësia për të harruar është e lidhur drejtpërdrejt me lumturinë. Ata persona që harrojnë shpejt janë përgjithësisht më të lumtur se të tjerët. Femrat që pëlqejnë lodrat elektronike janë përgjithësisht më të lumtura dhe sensuale. Sa më inteligjent të jetë një njeri, aq më pak gjasa ka që ai të ruajë vlerat tradicionale. Njerëzit që përgjithësisht nuk shqetësohen shumë kanë koeficientin e inteligjencës më të lartë. Njerëzit që ecin më shpejt përgjithësisht jetojnë më gjatë. Fëmijët përgjithësisht 80% të inteligjencës së tyre e trashëgojnë nga nënat. Meshkujt me gishtin e unazës më të gjatë se ai tregues përgjithësisht janë më tërheqës. Nëse gjatë provimit do të përtypni të njëjtin çumçakiz me të njëjtën aromë, sikurse dhe gjatë mësimit dhe studimit, kjo do t'ju ndihmojë për të mbajtur mend më shumë. Njerëzit që kanë pasur një fëmijëri jo të lumtur kanë më shumë gjasa për t'u pasuruar në të ardhmen, pasi është pikërisht fëmijëria e tyre që i motivon ata për të bërë më të mirën në jetë. Njerëzit që asnjëherë nuk kënaqen dhe tentojnë që në çdo gjë të gjejnë gabimin, bëhen përgjithësisht të varur nga negativiteti dhe quhen negoholiks. Piceria e parë në botë është hapur përpara 276 vitesh në Itali dhe është ende në punë. This is Club FM 100.4. All right, ora është 9:33 minuta. Miq, jeni me klubin e mëngjesit, valët e Club FM në 100.4 duhet ta risjellim tani në vëmendje edhe lojën e censurës. Kujdes sepse është koha për të dëgjuar Altin Bashën, shumë i dashur regjisor, Zoti Basha, në pro programin popullor Portokalli. Mm -hmm. Duke folur tani kam përshtypjen unë para një konkurrenti kur dikur ka qenë edhe një antar jurie mm -hmm. në Albania's Got Talent apo diçka e tillë dhe është duke i thënë atij që ka diçka që shkon, por çfarë është eksaktësisht fjala që ka përdoruar zoti Basha, nëse e gjeni ju bëni fitues të një dhurate nga Nescafe. Në dhurata e Nescafe për sot jepi. Jo, me thënë drejtën, Unë i rash butonit dhe isha duke shkruar, ekzaktësisht po ta lexoj. Nuk janë të kompozuara mirë. Nuk janë të kompozuara mirë pipet. Çfarë ka thënë zoti Basha? Çfarë ka thënë? Çfarë ka thënë? Nuk është dhe aq e vështirë. Notat? Jo. Notat. Fjalët? Jo. Lëvizjet? Jo. Vargjet? Jo. Tekstet? Jo. K, k. Jo. Koreografitë. Jo. Nuk janë kompozuar mirë, nuk janë kompozuar mirë. Ashtu siç me b, me b. Jo. Batutat. Jo, jo. jo. Ashtu siç kishte për humor, më nuk janë kompozuar mirë batutat. Jo, atë ashtu siç fjalët formojnë fjalinë, edhe këto formojnë një të tërë. Nuk janë kompozuar mirë. Këto pra. Këto pra. U bë më e thjeshtë tani. Po. S'e di fare. Nuk e di. Okej, okay, mirë. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Nuk janë kompozuar. A e dëgjojmë dhe njëherë zotin Basha, mundemi? Patjetër. Okej, okay, faleminderit. Jo, me thënë drejtën, unë i rash butonit dhe isha duke shkruar, ekzaktësisht po ta lexoj. Nuk janë të kompozuara mirë. Ah, ça ka thon? Pip. Pip. Me pip mbaroi. Okej. Okay. Do t'i tregoj pak uh, për këtë gocën, cilës miq të dashur, iPhone, jo iPhone-i, por uh, S4-a Ka pa qenë në karikim? Është djegur? Ka qenë ka qenë në karikim ah, okay. dhe theksojnë një gjë, që edhe Samsungu në fakt e thekson. Ka pasur një bateri jo origjinale mm -hmm. të vendosur dhe Samsungu uh, paralajmëron thotë, nëse ju do të përdorni një bateri jo origjinale të Samsungut, atëherë kjo mund të shkaktojë shpërthim, thonë ata, mund të shkaktojë edhe Ne nuk është rasti i parë. Jo, nuk është rasti i parë. Mm. Dhe djegje, por uh, Por kështu që kujdes me këto bateritë dhe kujdes me karikuesit. Mm. Karikuesit jo origjinal, karikuesit që vijnë nga tregu i zi apo ato që mm -hmm. blehen uh, në semafor shumë shpesh, nuk janë uh, nuk janë të duhurit. Megjithatë ka pasur telefona që kanë shpërthyer, qoftë Samsung, ka pasur telefona iPhone që kanë që kanë marrë zjarr në në të kaluarën, këto ndodhin për të njëjtat arsye. Vetëm se ekspertët thonë që është gjë shumë e rrallë. Keni parasysh këtë? Ka më shumë shanse që të lindësh katër binjakë Apo si shkon katërnjakë? Mm. Se sa se sa të shpërthejë telefoni. Gjasat janë më të larta. Jo, e rëndësishme është që kur ai po karikohet, telefoni karikohet, mm. nuk duhet asnjëherë të flasim në telefon. Po, kjo është e vërtetë. Këtë s'e di, nuk e po. dija, megjithatë. Megjithatë shikon se për shembull se ç'thot Apple mm. uh, për klientët e vet. Mos flini thot ajo apo mos e vendosni ndonjëherë uh, telefonin në karikim poshtë jastëkut. Është vërtet. Uh, apo mbi trupin tuaj në kohën që telefoni është i lidhur me një uh, po them me një me një burim me një burim energjie. Po, në kohën që e ke lidhur me fishë, mos e vendos telefonin nën kokë edhe të flesh gjumë, mm -hmm. se nuk është nuk është. Edhe ajo që tha Olta vlen, no, që në momentin që e ke në karikim nuk duhet të flasësh, por duhet ta heqësh një herë dhe pastaj të bësh bisedën tënde normalisht. Po, po, është vërtet. Kështu që kujdes. Kujdes miq të dashur. Mirë, um, iku dhe kjo. Po m'u duk interesante që të marrë telefoni flakë. Jo, duhen ca këshilla. Janë gjithmonë të vlefshme. Okej. Okay. 8:38 minuta në klubin e mëngjesit. Seven Nation Army është çfarë do të dëgjojmë tani Marcus Collins e këndon këtë version miq të dashur jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4. I'm gonna fight them all. Unë do t'ia jap për një moment fjalën Jerit për njërën nga historitë e saj. Jepi Jeri. Dhe do të ndalemi tek historia e një nëne të re, është 22 vjeçare dhe ka dy vajza të vogla. Është Bliss 4 vjeç dhe Bel 2 vjeçare. Si mm. ishte tjetra? Uh, Bel. Baby. Bel. Bel. Bel. Nëna 22 vjeçare e ka emrin Sophie May Dixon dhe është një nënë ndryshe nga nënat e tjera. Sepse ajo nuk punon Blendi, por, por të gjithë ditën e kalon duke rregulluar vajzat e saj të vogla, 4 ah. dhe 2 vjeçare. Mm -hmm. Praktikisht ajo u vendos flokë fallco, i bën si si princesha. Yes. Ë uh, përjashton make-upin e tepruar, por i çon në qendra estetike ku ato duhet të rregullojnë pothuajse çdo ditë thonjtë e tyre dhe t'i lyejnë gjithashtu. Eh. dhe gjëra të të kësaj forme. Dhe thotë unë kjo gjë sepse ka pasur polemika kur u bë e ditur historia e jetës së saj, mm -hmm. nga njerëz që e cilësonin si një nënë jo fort normale me sjelljen që ajo bënte sepse vajzat janë tepër të vogla për të pasur një të, të kishin një kontakt me sallonin e estetikës kaq shpesh sa ato dhe ajo ka thënë unë nuk jam një nënë e keqe, jam një nënë ndryshe dhe pse jo vajzat e mia duan të ndihen si princesha, dhe unë ju ofroj këtë gjë. Pra, ato çdo ditë do të vishen me rrobat më të mira, do të shkojnë në parukeri të krihen, të shtojnë flokët nëse duan t'i bëjnë më të gjata, mund si shtetet t'i lyejnë ato me fije varet se si preferojnë vajzat atë ditë, të bëjnë make-up gjithashtu edhe lazer për për nxirje lëkure. Aha. Wow. Faleminderit Jeri. Asnjë gjë, por ka gjithë gjithë në një ditë pune. Po çdo ditë është e njëjta gjë për to, sepse ato asnjëra nuk është se kanë një punë tjetër. Kuptohet vajzat janë shumë të vogla, por dhe nëna nuk punon, por çdo ditë të jetës së saj e kalon në këtë lloj forme. Okej. Okay. Mirë. Kukullat Barbie. Më pëlqen kjo. Më pëlqen kjo. Po burri? Burri nuk është, nuk e ka. Nuk e ka. Okej. Okay. Mirë, uh, mund të fillojmë tani edhe kuizin me seri në klubin e mëngjesit, miq të dashur. Kemi një shans tani për të fituar dhurata të ndryshme dhe unë dua t'ju kujtoj se dhurata më e madhe që do të japim është në fund të javës, është për një udhëtim në Preveza Beach Hotel, është një qëndrim atje prej 3 netësh 4 ditësh, e gjitha e paguar për juve, do të ndodhë në muajin shtator, është në çift, është falas dhe duhet vetëm që të shkruani E përsërisim dhe njëherë me sa duket Megjithatë pyetjet për sot në kuizin me seri miq të dashur kanë të bëjnë nga anatomia e trupit të njeriut Dakord kujdes Anatomia e trupit të njeriut Pyetja e parë është kjo Kjo nyje mm -hmm. në trupin e njeriut është edhe kryqëzim në kryeqytet. Kujdes. 069 20 70 222 069 20 70 222 Kjo nyje në trupin e njeriut është edhe kryqëzim në kryeqytet. Mm -hmm. Njëherësh, ndërkohë Altin duhet që t'i japësh një ndihmë, sepse ti the është shumë e thjeshtë, e megjithatë nuk ke akoma asnjë fitues për fjalën e censuruar. Jo, me thënë të drejtën, Unë i rash butonit dhe isha duke shkruar, ekzaktësisht po ta lexoj. Nuk janë të kompozuara mirë. Çfarë ka thënë? Çfarë ka thënë Olta? Shmënda. Pjesët. I jo. Po, mund të themi, mund të themi që te pjesët janë më afër. Trofat. Strofat. Jo. jo. Ro, ro. Komponentët. Rocket. Rocket, jo, jo, po jo, jo. pra jo, unë nuk thash. F, f, f, f, f. Fjalia. Fjalë. Jo, fjalë. Fjalë, fjalë. Para kanë thënë gjitha, jo, jo, jo. Ne zoge, mi le të shikojmë, le të shikojmë. Le të shikojmë se çfarë ndodh. 069 20 70 222 miq të dashur do të gjeni eksaktësisht çfarë ka thënë Altin Basha. Kjo është uh, loja, jo përafërsisht, eksaktësisht. Kthehemi pas pak, tani kemi publicitet në klubin e mëngjesit kur themi më shumë histori interesante. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 8:52 minuta. Miq të dashur, ju përshëndesim nga valët e Radios Club FM në 100.4 dhe nga ekrani i Club TV-së. Mirë mëngjes të gjithëve. Mirë mëngjes të gjithëve. Mm. Ëm um, doja të pyesja një gjë. Se është është bërë temë bisede tani, por është edhe një nga lajmet ë uh, po themi më të rënda të aktualitetit e megjithatë jo jo dhe aq thelbësor. Ë uh, se nuk e shikon që të përmendet aq shpesh sa mendon se duhet përmendet. Por sot mm -hmm. te gazeta Shqip po shikoj që është edhe në faqen e parë. Bashkë me fotografi të guvernatorit të bankës këtu, por po mendonim 6 milion dollar, 6 milion dollar mm. të humbura po. që ky zotria harrova dhe emrin se si e kishte. Po ky uh, Po se kishte Bitraj, më duket mbiemrin Bitraj diçka e tillë. Nëse, ëm um, 6 milion dollar. Ky thotë që i ka prishur poshtë te pika e poshtë pallatit, tek pika e llotos poshtë pallatit. Ëm um, Po sikur të mos i kishe prishur për shkakun. Edhe sikur t'i kishe vjedhur ti Jeri ato 6 milionë dollar. Çfarë do kishe bërë ti me 6 milionë dollar? Do kisha hapur një biznes. Realisht, nëse do të vidhje dal nga dal për 4 vjet 6 milionë dollar, çfarë do kishe bërë ti? Do kisha hapur një biznes. Mhm. Mm me pjesën tënde. Po, kuptohet. Po. Na kuptoj. Po çfarë biznesi? Ja, këtë nuk e di. Kjo ishte e para që më erdhi në mendje. Do kisha hapur një biznes. Por që do e mendoja mirë se çfarë. Po ç'të duhet biznesi Jeri? All ah, the single ladies. Nice, okay. Ah, na trego pak për këtë pyetjen e parë që kishim Olta në lidhje me trupin e njeriu dhe e kanë gjetur. Thash që kjo nyje është edhe kryqëzim në kryeqytet. Dhe është bryli. Mm, e saktë e ka gjetur pra. Jonida fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo. Wow. Mirë, meqë kuizin e kemi nga trupi i njeriut, unë bëj bëj një pyetje tjetër mm -hmm. Siç mund ta vësh re Jeri, tam. ka një gjë në këto pyetje që bëj unë sot Nuk janë pyetje edhe aq teknike nga trupi i njeriut Si të themi më shumë dhe, e kupton, po ka një lidhje me trupin e njeriut Kështu që, do të vazhdojmë në këtë linjë Dakord Mbas uh, pyetjes mbi brylin Pyetja e dytë është Kur unë Jeri, tam. të kushtoj ty mm. të gjithë vëmendjen time Themi se unë jam bërë. Mhm. Mm Okej. Okay. Dakord. 0-6-9-27-12-22 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin pra, po qe fitues Jeri po më tregon një histori Por është një histori intriguese mm -hmm. E kupton me ca gjëra brënda Kështu që unë jam shumë i interesuar Dua shumë ta dëgjoj Jerin I kushtoj Jerit dhe tregimit të saj gjithë vëmendjen time dhe themi që unë jam Rita Ora, miq të dashur, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Shine your light, është titulli i kësaj kënge Ora shënon 9:06 mm. minuta, ju jeni me Club FM Në 100.4, edhe në ekranin e Club TV Sot e martë, as pak tërës, kur nis me klubin e mëngjesit Mos harroni këtë. Përjashta kohë shumë e mirë, kështu që Ua, ua, ua. Do të jetë një ditë e bukur. Po, po mendoja pak për këtë dje. E patë atë rrebeshin e madh të shiut që filloi gjatë uh, gjatë mbrëmjes. Ua, më kapi jo, gjatë rrugës. Ishte mesditë, mesditë. Po. Ky gjatë mbrëmjes. I vetëm. Ku ishe djalë? Ai ia fut kot. Tradicionalisht. Duket s'e ka parë në. Rregullisht. Po, thashë unë babai vjen, e, po vjen babai në qershor. Në qershor, në qershor. Filloi, shiu që ra dje gjatë, gjatë gjatë mbrëmjes. Dhe jo, në orën një e gjysmë të drekës. Ra shi po, litar, po. litar. I tmerrshëm. Litar, aq sa u bë të dukej sikur ishte mbrëmje. Për disa. Aq shumë u errësua. Po, po, ashtu. Dhe ti ç'bëre, fjete? E isha këtu Olta, po punoja. Po punon dhe Olta. Ndryshe ndryshe nga disa njerëz. Parashikohet që edhe të enjten do kemi shi, kështu që. Oj oj oj, vërtet? Mm. Shpresoj mos të dalin parashikimet. Po. Nice. Ë, uh, faleminderit uh, Altin, faleminderit mm. Olta. Ju lutem. Kemi ndonjë fitues për të dhënë, jepi tani emrat. Kemi dy. Jepi pra. Ndërkohë që kanë gjetur fjalën e censuruar, ishte copëzat. Copëzat pra. Jo, me thënë të drejtën, Unë i rashë butonit dhe isha duke shkruar, ekzaktësisht po ta lexoj. Nuk janë të kompozuara mirë copëzat. Kush e ka gjetur? E ka gjetur Artemisa, fiton një dhuratë nga Nescafe. Ndërkohë kanë gjetur dhe kuizin e fundit, ishte sy e vesh. Bravo. Sy e vesh. Alba fiton dy bileta për në Cineplexx. Okej. Mirë, mund ta dëgjojmë, uh, mund ta dëgjojmë edhe një herë siglën? Mund të quhet shpull apo 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për çmimin fitues Do të jetë për një top nga Pepsi Miq të dashur në klubin e mëngjesit kështu që A kush ma gjen do të marrë këtë top nga Pepsi Vërtet mban, por mund të quhet Shpull apo 069 20 70 222 9 e 9 në këto momente. Jeni me Blendi Jerin Altinin Oltën edhe Lorin në klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe gocat kanë menduar Sharadion. Më në fund. E keni menduar? E keni menduar. Mezi po prisni. Mezi po prisni. Mezi po prisni, le ta dëgjojmë.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 Mm -hmm. Ky ndodh vazhdimisht, nuk është hera e parë. Edicioni i tretë ky. Këtë vit quhet Uncharted. Uncharted. Si thosh uh, në anglisht fjala Uncharted për për territor të paeksploruar, për shembull, mm -hmm. territore Uncharted, të paprekura akoma. Kështu që do të thotë që po zbuloni e po po po tentoni gjëra të reja në në kuadër të artit. Mirë se keni ardhur në studio, është Arbies Komoni, Artist dhe Eduard Hallulli që të dy këtu, ë muzikant, violinist, ë kështu që Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Na flisni pak çuna për këtë organizim edhe gjithçka që do të ndodhë në Art Contact këtë vit. Do ndodhë sërish në Porto Palermo, Porto Palermo. Po. në fortesën e Ali Pashës atje, që siç po më thoshte Edi pak më parë, nuk është thjesht fortesa e Ali Pashës, por është një dhuratë dashurie, po. Dhuratë dashurie për gruan e vet. Vasiliqinë, Vasiliqinë, po. Vasiliqinë. Ëm Fillojmë me okay. alfabetin. Atëherë fillojmë po fillojmë nga A-ja, Arbies, ti çfarë do të bësh në Art Contact këtë vit? Çfarë çfarë sjell? Ë në Art Contact unë do prezantohem në një performancë bashkëkohore në bashkëpunim me një kolegen time, Artes Ferruni. Mhm. Mm është një performancë multidisiplinare në të cilën do ndërthuren shumë elementë artistik, që nga teatri, teatri absurd, Laborator teatri, teatri eksperimental, dansi kontemporan, instalacioni, do ketë një një ndërthurje multimediale artistike në një performancë të vetme. Ti ke trajnimin tënd kryesor artistik e ke në fushën e aktrimit? E aktrimit. Po, po. ti do të, për, për ky është aktrim Ku ti përdor trupin, mimikën, lëvizjet. Kjo është e bukura e performancës bashkëkohore, se artisti jo detyrimisht duhet t'i përkasi një gjinie të vetme, mm -hmm. por që ka në dispozicion gjitha mjetet shprehëse për të plasuar idetë e veta, ndjesitë, botëkuptimin, gjithçka. Edhe procesi cilin ne jemi duke ndjekur është një proces kërkimor. Performanca do quhet DNA poetry, një okay, poezi ADN-je. Mm -hmm. Edhe është një proces kërkimor i brendshëm. Nuk i nuk ka një, një formë definitive deri në ditën e shfaqjes, deri në performing, mm -hmm. është një proces kontinual që vazhdon drejt drejt kërkimit. Do të thotë mm -hmm. që ka një element të, të improvizimit në të? ka element të improvizimit. Mm -hmm. Varet për shkakun se nëse bie shi, performanca mund të jetë ndryshe atë ditë nga performanca komedie. Gjithsesi uji do përdor në performancë, kështu që ah. po. Ka dhe uji. Po, je, uh, kemi kemi marrë disa elemente bazë për t'i përdorur në performancë, siç është uji, zjarri, mm -hmm. ushqimi, elementet në këtë rast, mm. okay. toka. Edhe jemi jemi bazuar në domosdoshmërinë e ekzistencës së qenies njerëzore në këtë univers. Është një performancë e instaluar në kohë dhe hapësirë reale dhe ne do të reflektojmë raportin e ADN-së tonë në reflektim me kohën dhe hapësirën dhe gjërat okay. tona të domosdoshme si qenie humane. Do thotë që kemi një burrë, një grua, ujë, po. miell, zjarr. Zjarr, më jo këto këto janë bazat, bazat e e jetës si thua, e kupton? Edhe zjarri përfshirë. Po, patjetër, po, patjetër. Edhe gjitha këto ndërveprojnë me njëra tjetrën në këtë. Sa sa po. zgjat si si pjesë? Nuk është e paracaktuar. E kuptoj, kështu që kjo i përket spontanitetit të performancës. Mm -hmm. Vajza është spontane gjithashtu? Se shikoj që ti e ke marrë më shumë spontanisht. Po, po nuk mund të jetë, ngaqë është proces kërkimor, nuk mund të jetë definitive, nuk është nuk është teatër klishe, nuk është mhm. teatër konvencional, mhm. nuk është eh, dans konvencional. Është një proces kërkimor. Edhe gjithë kërkimet që ne bëjmë gjatë kësaj periudhe, N'at ditë do shfaqen. Nuk kuptoj. Ky pra ju ju si thua është është është një kërkim, është një kërkim drejt kuptimit të gjërave. Është shumë e bukur. Më vjen mirë. Po audienca si si ndërvepron, publiku si ndërvepron me këtë? A mundet? Ë sigurisht, mhm. sigurisht, por e bukura e kësaj performance e këtij lloj arti është që Uh, jo detyrimisht gjithë duhet të kuptojnë të njëjtin mesazh, të njëjtën gjë. Secili është i lirë me me thith uh, Çfarëdo që që ai merr nga performanca, ne jemi aty për të nda eksperienca, për të nda ndjesi. Ka një shprehje nga një nga një shkrimtar i famshëm, uh, Edward Munns, që thotë që thotë as dy vetë nuk lexojnë kurrë të njëjtin libër. Sigurisht. Që që që e sa njerëz e shkruante një ditë edhe dikush në Facebook që s'e kishte kapur thoshte, A pra, secili duhet blejë librin e vet si është Nuk të shkjala aty Dy vetë nuk lexojnë të njëjtin libër Po gjithsesi, do të hidhemi pak edhe tek Edi tani Edi, a, kjo që po dëgjojmë në sfond në fakt është, është nga muzika jote Po, nga grupi jon Kanun, po. grupi shkruhet me k Edhe dy o, kanun, miq të dashur po. Edi po. është violinist si, si trajnimi parë Megjithatë Çfar, çfar do të luani juve? Ideja e kanunit është faktikisht një lidhje midis jugut dhe veriut, domethënë nga ana tradicionale, mhm. edhe plus violina, domethënë, instrumentet simfonike, klasike, japin atë, domethënë, idenë e, e, e simfonisë, e muzikës klasike, pastaj futet edhe rryma e rokut, midis edhe ritmet malsore, jugore, domethënë është një miksazh midis traditës, modernës dhe pse jo ekstremit. Le të dëgjojmë, le të dëgjojmë, le të dëgjojmë një moment nga kjo për ta ilustruar atë që Edi po po na thotë. Shumë vegla. Shumë bukur. Tingulli i madh, shumë shumë shumë shumë shumë. Ëh, motivet shqiptare janë po. qartësisht atje. Unë dëgjoj fyell, dëgjoj violinë, dëgjoj dëgjoj dëgjoj cimbale, dëgjoj domethënë gjëra shumë që që përfshihen atje. Çfarë ke dashur, çfarë po kërkon thuash me me këtë lloj muzike. Pse pse zgjodhe këtë këtë rrymë? Trajnimi yt ka qenë në Austri për për shumë e shumë vjet, ka qenë në po, Vjenë, ku ke po, qenë? Ëh, mhm, në Vjenë. Dhe dhe tani ti i kthehesh kësaj, po po kthehesh tek rrënjët, kthehesh tek edhe i përzien gjithë bashkë. Ëm ideja kryesore është që ne kemi një një një një repertor të pasur shumë shumë të pasur ëm për sa i përket muzikës popullore, mhm. edhe me shumë shumë pak përdoret ose shfrytëzohet por elemente të reja të muzikës moderne. Edhe kjo faktikisht është ideja kryesore. Unë kuptoj. Mm -hmm. Kështu që ti do të sjellësh nga, si të thuash, nga gurra, nga po. nga këta elementet folklorike dhe këta elementet e edhe t'i po. përfshish në një gjë. Edhe ballkanike, po. ka dhe motive sllave, më aty pse jo, më edhe ajo ka ato të veten. Unë kuptoj. Ëm uh, motive çifute, mm -hmm. uh, Janë dhe këto gjëra, domethënë që ballkanizëm. Të pëlqen babë Jason, Jason Derulo po. bëri bëri gjithë atë këngë. Po. Po, edhe edhe edhe edhe kanë autorë shqiptarë zbuluan motivet ballkanike nga nga Jason Derulo, si të thuash nga Kina. Sigurisht, edhe Stingu që përdor shumë herë motive orientale, mhm, arabe. Mhm, mhm. E kemi këto apo Desert Rose dhe kjo. Po, të intereson, të intereson kjo, ky ky lloj përplasjesh kulturash se këto janë muzika që vjen edhe nga nga nga shekuj të ndryshëm. Më më kupton, çfarë do të them muzikë moderne, rocku etj etj, pastaj përfshihet me me ngjyrë orientale që mund të ketë ekzistuar 4000 vjet më parë. Edhe edhe e gjitha bëhet bëhet një. Gjithë bëhet një, por ë um, un më bën shumë përshtypje domethënë që në përgjithësi këtu um, kemi aq shumë elemente dhe pse nuk nuk shfrytëzohen, kurse un jam ai lloj tipi që kur janë Ja nuk po shfrytëzohen pse mos t'i bëj unë. Mhm. Edhe një njeri mhm. do i bëj. Patjetër, patjetër, patjetër. Kështu që ti thua që nëse po, po pse jo? Atëherë un po e kuptoj kështu, që ti prisje që deri tani dikush tjetër të kishte t'i kishte bërë këto gjëra. Por gjen që po, s'po i bën po askush edhe thua që po. wow, mund të bëj vetë. Kurse edhe kjo ka lidhje edhe me me shtetin ku jetoj. Unë në Austri nuk e kam pas shumë mundësi, domethënë që të përcillja një një një Gjermani ose Austriaku, mm -hmm. si me thon, ritmin malësor 7-8 ose 9-8. Mhm. Janë gjëra që ato nuk i Ata ata nuk nuk e ndjejnë dot. Po kemi parë, kemi parë edhe edhe grupe tjera të të miksuara në të kaluarën. Për shembull që marrin element, kemi parë sa grupe xhazi, sa grupe franceze për shembull që marrin e ri riprodhojnë po, këngë po. shqiptare. Duke u përpjekur duke ka njerëz ose janë të interesuar për shembull tek polifonia që i tërheq edhe me atë me atë ë si t'thosh veçantinë vetë që që është kështu. Po që më vjen mirë që ti këtë po bën. Po e përzien, po e sjell traditën shqiptare, ballkanike, hebreje, po duash bashkë me po. muzikën moderne dhe kjo do të jetë art world, world music tamam. E kuptoj. Edhe është mision shumë i rëndësishëm kjo se faktikisht eh, unë e shoh veten si artist bashkëkohor mm -hmm. që i përkas një civilizimi global. Sot dhe eh, qenia njerëzore ka thy çdo barrierë komunikimi. Por pse arti shqiptar nuk po komunikon me botën? Mm -hmm. Është pikërisht mendoj, për mua mm -hmm. është pikërisht mm -hmm. kjo arsye se nuk prezantojmë vlerat tona që na përkasin vetëm neve. Ajo ADN-ja jonë origjinale që mm. mund të na prezantojë në art. Nuk mund ta bëjmë artin italian më mirë se sa italianët apo artin mm -hmm. francez mm -hmm. më mirë se sa francezët. Mm -hmm. Mendoj se duhet thyer të shikojmë tek rronjët, po, te po, ajo po. çfarë jemi tamam okay. për ta prezantuar. Atëherë po mundohemi me identitet pra në një farë forme. Identitet. E kuptoj. Kështu që më vjen mirë që janë dy çuna, të dy artistë bashkëkohorë që kërkojnë identitet. Kush do priste? Se zakonisht kërkohet kërkohet po jo, jemi mësuar kështu me me ekzibicionizëm, me me gjëra kështu po që spektakël. Kthehen tek rrënjët. Atëherë, shansi miq të dashur për t'i takuar e për t'i parë është në Uncharted, do të ndodhi në datën 8 deri në datën 10 gusht. Po, po. Kështu që ju do të jeni atje në në kështjellën e Ali Pashës pra në në Kalanë e Porto Palermos. E di që vendi atje do të jetë i ndriçuar, do të jetë i ndriçuar natën, Andi dhe çunat e tjerë janë janë kujdesur çdo herë që ka pas ka pas gjithmonë ë ndryshime, po themi, por për gjithë ata që janë në plazh, për ata që ndodhen vërdall, ju ku do rrini vet? Ne për vetë do rrim rreth Porto Palermos. Rreth në Kala. Po, në Kala. Kryesisht në Kala, por gjumin mund ta bëjmë aty diku rrotull rrotull. Buzë detit. Po, Qeparoi nuk e ka. Shiko me një me një thes gjumi me një sleeping bag me një gjë shumë. Aty kalohet sigurisht. Sigurisht. Ajo është po. ideja faktikisht. Ne njerëz të thjeshtë faktikisht. Faktikisht nuk kemi problem, ajo është aventurë në vete. Mirë shumë. Mm, dhe është një eksperiencë shumë e po, bukur që ja vlen. Po, sa sa sa pis mund të bësh atje? Deti aty, la. Okej, çuna unë ju falenderoj shumë që ishit sot me ne. Miq të dashur, Ardies Komoni është aktor, artist, do të ketë një performancë shumë të veçantë atje dhe Eduard Hallulli gjithashtu muzikant me grupin e vet Kanun. Dhe shihemi në Art Contact Festival 2014 data 8 deri në 10 gusht në Kalanë e Porto Palermos. Ku i bie edhe një herë? Porto Palermo, Porto, Porto Palermo. Palermo. Afër Himarës. Kthehemi pas pak. Klubi i mëngjesit. Yet somehow we just stay on our way. And quiet do thy flows. But I'll always be That man Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur, ju përshëndesim ishte Goran Bregovic Eugene Hutz nga Gogol Bordello. Ora është tani 9:34 minuta, ne ju përshëndesim, ju urojmë një ditë fantastike. Është koha për uh, kthimin e Sharadës, gocat mm -hmm. duhet që të gjejnë tani fjalën tonë, goca jepini. Është send? Mm, jo. Ja. Është një ngjarje. Po. Po, e mirë apo e keqe? Ëm, nuk është nuk mund të themi e mirë apo e keqe, është vështirë të thuash. E kemi përmendur këtu në studio sot? Jo, Olta, Jo. s'kam përdo. Asnjëherë? Asnjë. Jo. Është një ngjarje që të gjithëve u ndodh? Jo. Jo. Jo, jo. Ty të ka ndodhur? Më ka ndodhur më ndonjëherë? Jo, nuk do thosha. Po ty Altin? Po kujt i ndodh? As unë nuk do thoja. Është një ngjarje e rrallë, goca kujdes, është është një nga ato ngjarje që nuk ndodhin shumë shpesh. E kemi si folje se duhet që po të jetë atje. U ndodh njerëzve apo kafshëve? Mund t'i ndodhi njerëzve apo kafshëve, mund t'i ndodhi kujtdo në ca raste kur të ndodh kjo, mm -hmm. është fatkeqësi ndonjëherë është sepse e ke kërkuar vetë, ke dashur vetë që ta bësh këtë gjë dhe ke zgjedhur si thua që të Ndjes. Okej, mirë, s'ka asgjë gjë. Pa më njëri s'ka gjë një dhuratë ta marrësh ti në klub sikur. Ej, kam parë uh, kam parë diçka interesante që do të tregoj pak më vonë. Një kampionat që nuk e dija, mm. por ekzistoka kampionati i fryrjes së borsave të ujit. Oh, vërtet. Një kampionat ku burra legjendarë fryjnë derisa të shpërthejë një borsë uji standard, prodhim standard i borsave në gjithë botën pak a shumë njësoj ato. Mm -hmm. Imagjinoje. Duhet një presion i llahtarshëm për ta për ta shpërthyer. Domethënë siç mund të frysh një tullumbace derisa ta çash, mm -hmm. të njëjtën gjë këta e bëjnë me një borsë uji, por që ka sigurisht është është është e mundur po, është e mundur, sigurisht është e mundur, por është edhe shumë e rrezikshme. Sepse çfarë tregon Jo, e di çfarë tregonte ky. Po, po nuk dua që t'i t'i harxhoj gjithë detajet. Megjithatë, mm. ideja është këtu. Vihet borsa tek goja dhe po, dhe fryhet dhe fryhet dhe fryhet. Mm. Presioni që duhet për ta shpërthyer këtë borsën është është i barabartë me katër rrota makinash. Wow. Mm. Në, kupton me presionin katër rrota mm-hmm. makinave. Mm-hmm. Rreziku shumë i madh, siç shpjegojnë ata që e praktikojnë këtë sport, është që në një moment të caktuar, ajri që është grumbulluar në borsë të të kthehet mbrapsht në mushkëri dhe t'i shpërthen mushkëritë. Po, po, po. Sepse s'ka ku të shkojë, ti ke gojën tek ajo ka atë pjesën si strek, po. Po. Ë, e kupton? Dhe në qoftë se ti nuk arrin të ta mbash atë sepse ti e ke fryrë, e ke fryrë atë aty ka ajër sa për të mbushur nëntë mushkëri për shembull. Po. Do të ndajë të kthehet e gjitha brenda. Edhe ty t'i plas dhe pesë veta kanë kanë vdekur gjatë gjatë kësaj gare. Nga plasja e mushkërive. Ky është një, po se duhet të ekzistojë sporti që hidhen me, ku di unë tash, nga avioni për shembull. Po ajo është më pak e rrezikshme se sa po, kjo. Po mirë, pra, po tash niveli, niveli janë këto gjëra, kjo është më e rrezikshme. Ekziston edhe kjo, me njerëzit kanë bërë lloj çmendurira. Pse ekziston ajo që kalon ai me një motor 16 makina, hidhet kështu edhe matan arrin atë. Ah, gëzohet pastaj. Por që ishte ishte shumë interesante dhe edhe dua t'ju tregoj pastaj edhe një moment, kam një video. Mm -hmm. Më interesante është uh, procesi i plasjes, kuptohet. Procesi i plasjes. Sepse procesi i plasjes, ky thoshte për shembull njëherë kam uh, frakturuar një brinjë. Po, po, po, një plasje. Nejse, ikim. Moko, your love vjen tani në klubin e mëngjesit. Do gjej atë videon e do t'jua tregoj. Do t'ju ikë truri nga Ojta. procesi i plasjes. Unë thjesht duke e menduar po më ikën truri.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 Ëm, um, atëherë unë e gjeta këtë videon, por ndërkohë po harxoj kohë, po shikoj edhe një. Jo, jo, po më shikoj. Ky është zotria këtu, miq të dashur quhet uh, Brian Jackson dhe uh, fama e tij, ky është pra është rekordmeni në Guinness Do të kthehet mbrapsht. Po, dhe teknika është thotë ai se si duhet t'i mbash buzët në mënyrë që ajri të mos vijë sërish. Se imagjinojeni kur gjithë ai ajër të vjen mbrapa. So one of the things I do stress is not to try this at home. Shi mos e provoni në shtëpi. Mos e bëni këtë. Dhe kur shpërthen borsa e ujit, është gjithashtu shumë e rrezikshme. Po, ky ka thyer një brinjë dhe ka thyer një krah vetëm nga shpërthimi i borsës. Ai momenti final kur uh, borsa shpërthen, Sepse ti nuk e di se si do çahet, shikoje. Mm -hmm. Edhe ajo, ajo çarja e borsës aty është është një është një goditje shumë e fortë. My program, the high belief program. When I was younger, I was really involved with drugs and alcohol. I was really bad and and Duhet të flet me keqardhje për veten, a? Ky ky zotria ka qenë ka qenë shumë i droguar, shumë i alkoolizuar. Ia ka besuar jetën e vet perëndisë dhe është si të thuash kthyer në një hero pozitiv për shumë veta, por ky sport është çfarë ai ka zgjedhur. Edhe është rekordmeni në Guinness. Drogë në vete, po. Është një drogë në vete, po. Sidomos momenti i plasjes. Është e vërtetë. Momenti i plasjes. Mezi pres, plasje, plasje, plasje. Prit, prit. Wow. Oh. Po pse nuk rapi? Wow. Kjo ishte mirë. Gjë, gjë. E vezi ta jem gjoksit? Të kthejt ajo Gjithë ai presion E shumë presion Mirë, uh, faleminderit Brian Jackson për uh, frymën që harxhon me ne Nuk e di se çfarë ishte kaq e veçantë rreth uh, kësaj fotografie të Gwen Stefanit mm. Por që uh, njerëzit e kanë pëlqyer sa nuk thuhet dot E ka vendosur në Instagram Dhe është Gwen Mhm. Mm Duket diku në një zonë malore. E ndoshta alpine. E duket sikur kanë qenë duke udhëtuar dhe ndaluar atje për pak kohë. Mhm. Mm dhe ajo po i jep sisë fëmijës. Dhe janë kënaqur njerëzit që thonë, shikoje thonë. Edhe rockstar, edhe e famshme, edhe muzikante, edhe, edhe e talentuar, edhe një mami që i jep sisë si çdo mami tjetër. me dy apo katër këmbë. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit miq të dashur, ju përshëndesim fort dhe ju urojmë një ditë fantastike. Miq, ju përshëndesim nga valët e radios Club FM në 104 edhe nga ekrani i Club TV-së Ne, uh, ende këtu në mes të kryeqytetit në Bulevardin Dëshmorët e Kombit në hotelin edhe Rogner pak, Edhe për, edhe për, edhe për këtë ditë ka një pishinë mbas shpinës time në fakt uh, Në dritaren jashtë atje Edhe Mund ta shohim më pas edhe. Por që gjithsesi, gjithsesi, dua t'ju them që jam jam thellësisht dhe ndershmërisht I zilepsur nga fotografitë tuaja me det, me rërë, me plazhe, guralecë, hedhje në ujë, zhytje në ujë e ku di unë se çfarë tjetër. Gjithashtu konfirmoj. Ja dhe ti je i zilepsur? Po po. Shumë i zilepsur. Por për, për mirë, me thënë të drejtën. Po, uh, jo më vjen qejf edhe mua që ata kënaqen, kupton. E, më vjen plasja kur i shikoj fotografitë tuaja, ç'është e vërteta. Por që për ju, për ju në një kontekst tjetër, Ta marrim ftohtë, nuk është se kam ndonjë gjë me ju. Gjithsesi nuk kemi asnjë gjë personale. Gjithsesi ne në gusht do jemi me pushime, do kënaqemi më shumë se ju. Jo më jo. Po më po. Atë s'e dimë se kush do kënaqet më shumë. Ata do jenë në fund të vërtet në momentin e gabuar. Nga se varet. Ata gjithmonë kur e mbyllin. Ata gjithmonë janë në punë Altin kur ne. Kanë shijuar tre orë emision në fund, thonë. Aha. U zgju Altini, më në fund erdhi këtu mes nesh. Oh, ja, ti, a kush e ka, që nga Altin Sulaj sot. Mirë, mirë se keni ardhur në programin e dashur, mirë se ke ardhur Altin. Faleminderit. Ëm, um, mirë se ktheve trurin këtu në punë. Grazie. Më mirë vonë se sa kurrë. Ne sot po japim edhe fituesit e fundit. Jepi. Ë, uh, kujt i fundit? Teo ka thënë shuplakë. Shuplaka është saktë. Bravo. Fiton një top nga Pepsi, ndërkohë komunikimi ishte Shara radio jonë, Ridi fiton një dhuratë nga Electronic Line. Ridi. Dhe të zhdukesh Brave. ishte Shara radio çunave, Esmeralda gjithashtu Zhduken. fiton një dhuratë nga Electronic Line. Bravo, bravo, Mirë. bravo. Na mbeti ndonjë gjë tjetër? Jo. Jo, jo, e mbaruam edhe për sot. Mbaruam. Okej, okay. dua t'ju kujtoj miq të dashur se do të hedhim një short të premte në orën 10 pa 10. Dua pushime dhe emrin tuaj, mund ta dërgoni që tani madje. Mesazhin për t'u bërë pjesë e këtij shorti është për 3 ditë, 4 ditë, 3 net në hotelin Preveza Beach Hotel në Prevezë, është buzë detit, është shumë mirë, është gjithçka e paguar në muajin shtator. Udhëtimi është çift, ne do ta japim të premten, por ju mund të regjistroheni që sot. Kështu që para se të shkoni tek Orgesa Zaimi dhe Music Box që është në vazhdim, bëjeni edhe këtë në 069 20 70 222. Ikëm ne, Miike Snow, Pretender, ciao. Kalofshi bukur.